sortzigarren euh, edizioa uh, da aurten, asizen euh, bi bimileta behatzean. Euh, hori uh, sortu zen zenta bazen bat, uh, artista bat, eta berekin idea hori uh, sortu zen. Eta gero uh, itxasuko kultur batzordea uh, uh, du idea hori, eta aurten hori da edizioa antolatzen dugu. Beraz, aste buruntan izanen da, maiatzaren amairu eta amalauean, zer egan nahi du parteak zailak uh, eh, giten aldirela egun bat bakarrik, bi egunez egiten aldute beren lana, nola pasatzen da? Uh, bai, eh, orduan, uh, haste buruntan lehen eguna da amairua, eta mm, uh, lagun eta igandean. Euh, lehiak eta hori euh, deneri dekia euh, da, eta bere helbua da uh, itxasu egiaren ondajea balioaren emaitea. Adibidez, posible da egun bat bakarrik etortzea, edo uh, batean edo igandean. Astenda da orduan lagun batean zortzietan, jendeak etortzen dira hor uh, eta emaiten dute uh, bere izena, eta hor, uh, uh, gero uh, eskualari guziak onartuak dira, olioa, akuajela, eta obren uh, libro da. Eta sustut behar da, itxasun egon, itxasuko uh, kampo, barne, zer egiten alda, margotzen alda? normalki qui euh, Artu dute hartu uh, itxasuko uh, kanpoko ideak, uh, adibidez, uh, euh, euh, edo e-, e-, mendiak, voilà. Uh, libro baina behar egin bertan. Kasue, eh? erregamenduan idatzia da ezin dela kopiatu karta postal bat edo argazki bat, eh? Zehatza da erregamendua, eh? bai, bai, eh, egia da, baina eh, eh, nahi dugu voilà, bertan jendeak berdute egin uh, mahaztu edo tindu hori uh, zuzenean uh, itxasun. Eta bada epe bat, ordean, itzultzeko, lana finitu eta... Bai, eh, orduan uh, lana finuta, uh, eh, lahun batean, ustagi bost eta erditan, usten dute behiz uh, bere obrak eta gero uh, itzutzen dira igandean, hartzeko bere obrak eta mm, hor igandean uh, lauarkarte, badute uh, denbora, bukatzeko. Eta gero, bost eta erditan, eh, hor izanen da, uh, eh, xariaren manaketa, hori da, bai. Hala, justoki, xariak aipatzen baitituzu, xail guziek badute beren xaria eta, eta ederrak. Bai, egia da, uh, aurten, uh, euh, diaz, egin euh, genuen euh, bi, kategoria. badira, lehen kategoria da Hor, lehen xaria da uh, da lau uh, euro, eta bigarren xaria uh, berreun euro. Eta gero bad, eh, badugu beste kategoria, akuajela, Uh, eh, lehen saria uh, da berdin, eh, lau egun euro, eta bigarren saria uh, berre euro. Eta gero bada ere publikoaren saria uh, hor da berre egun euro, eta bukatzeko ere uh, indugu uh, aurrendako gauza bat uh, materia bat pintatzeko, tindatzeko. Mm. Hori Hori eskaintzen duzia, aurredi, hor ez da bai. dirurik. Erran nahi du, publikoak diudatzen aldu ere uh, bere obra maitatuena? Hori da, hori da, bai, uh, eh, boste tatik eh, adibidez, uh, diendeak etorzen aldira hor xanokin geran, uh, bostkatzeko uh, bere obra obedena. Hadoz. Gero zeiten dira obra horiak, bakotsak hartzen ditu edo hemen egoiten dira itxasuna? Euh, normalki uh, lehen xalia, olioa eta kuare la, euh, etxeak uh, atxikitzen du, hemen. Eta egia da hemen uh, baditu guanitz, euh, hor uh, badugu gela bat uh, gainean eta ikusten aldira ere... Uh, Hala, kuloeran kampaini edaitzen beraz, zorzigaren uh, marazkita tindu lehiak eta hau itxasun, haste untan, norbaitek nahi bali maditu setasunak, setasun gehiago? Euh, bye uh, orduan uh, deitu uh, erriko etxeari, uh, manen dizut uh, numeroa, hori uh, da, utx bost, bost bedeatzi, bi bedeatzi, zazpi bost, est sei. Eta webgunean ere? Hori, uh, itxasuko webgunean uh, al alduzue uh, informazioa guziak. Ebe, mil Bye. Fabian? Bai, <laughs> <laughs>